Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Muy diferente. Carteleira de cines. Os venres no espazo Novas de Ourense ás 9 menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda a semana na portada de radioliberdade.com. Moi diferente, señor Scott, moi diferente. La primeira vez que llegué a Sigón foi en unha dirigencia. Algo moi parecido a isto. Todo o cine en Ourense con Manuel Precedo. Bos días, damas e cabaleiros, isto é un asalto. Agora, se ninguén perde a cabeza, ninguén perderá a cabeza. Non é preciso que se tomben o chan, por favor, non levanten os brazos, permanezan tranquilos. Comezamos frutando a súa atención cun importante e evidente reflexión. A vida nunca é xusta, pero debes enfrontar os golpes e seguir adiante. O excelente guionista Rafael Cobos, habitual colaborador de Alberto Rodríguez con traballos destacados como La Isla Mínima ou Anatomía dun Instante, debuta hoxe con Golpes no cine comercial da cidade. Como lo sabes? Porque llevo años buscándolo. Voy a sacarlo y enterrar como se merece. Tú no tendrás por ahí 8 millones para prestarme, ¿no? también era tu padre, Sabino. lo único que quiero es que me ayude. ¿Y qué coño quieres que haga? Pois Miguel é un delincuente que sai da prisión a cambiante España de inicios dos anos 80. En canto chega a Sevilla, reúne a súa antiga banda e dan varios paus seguidos de sucursais bancarias ou sollerías, e mesmo o primeiro casino da zona. Non mantelo fácil, a policía encargou o caso ao seu propio irmán Sabino, que coñece moi ben como pensa. Un debut acertado cun sobresaínte magnetismo do cadro actoral que junto con otra peli de atracos. Me ha robado el corazón de Chus Gutiérrez. está todo el mundo que esto es un atraco. Espera. Oye, pensé que no ibas a aparecer, ¿eh? Pues vamos. ¿Sí? ¿Dónde va? La llevo a conocer a mis padres. Estás fatal de la cabeza. Bueno, pois pues, eh, en este primeiro percorrido de Eric que pues, que coñece a Vera nunha nunha aplicación de citas e ao mesmo tempo fai un atraco cando queda con ela por primeira vez e fusen a Galicia. Non é a primeira vez que vai sair Galicia no programa de hoxe. Tamén no cine comercial 200% Wolf ou 200% Lobo que é pues, a secuela do filme que era 100% e incrementas esta porcentaxe con a mesma animación xenérica que se deixa ver sin máis máis dun caniche que quere ser un héroe. E tamén Five Nights at Freddy's 2, un filme que é un remake dun videoxogo do mesmo título e que volta ao terror e as persecucións ao redor dunha pizzería. E no cine comercial da provincia comenzamos con Zotrópolis. One, two, que a podemos ver en Leiro e en Sinto de Limia. No barco de Valdeorras, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que xa falamos dela, e eh, en Berín me ha robado o corazón de Chus Gutiérrez, que acabamos de falar dela. E xa para a próxima semana comenzamos o martes, o lunes festivo, ás seis e media con Acurtando o Estigma, unha sesión de curtas organizadas polo Centro Trama e Apoio Positivo coa colaboración do Cineclube, en o que se presentarán seis curtas sobre adversidades o estigma de VH sida Isa o mércores no Teatro Lauro Olmo o Cineclube Groucho Más Prosetta, Leo y Lu. Si te sirve de consuelo, la familia está sobrevaloradísima. Ese viva la Virgen, ¿te ha tratado bien? Te vas a encontrar a muchas personas que no te van a entender, pero ni se te ocurra hacerles caso nunca. ¿eh? Porque nadie tiene ni pajolera idea de que carallo esta aventura. Bueno, pues Leo e Lu é eh, un filme que tamén debuta Carlos Solano pois na dirección de longometraxe a historia de un, un home un pouco enfurruñado e unha, unha rapaciña que non fala nada e que a pesar deso, pois convértese en colegas e chegan ata Galicia, con unhas fermosas estampas, a verdade é que cando ves o trailer dices, joder, que bonita Galicia, bueno, xa o sabíamos, pero pero nesta peli ainda se ve máis. En calquera caso, este é unha película familiar, amable e que, e que bueno, pues que fai sentir ben a un, o sea, despois de vela. Eh, e o mércores tamén, pero só para socios no Cineclube Padre Feijó a 6, ...una sesión magistral con Árboles das Tocas. Pois eh, o Árbore das Zocas é un relato entón semidocumental sobre os campesiños bergamascos de Lombardía que levan unha vida dura e sacrificada pero chea de gran dignidade. A ambientación é solenne, ca música de Bach de fondo, eh, serena, pois eh, sirve de fondo pois para ver un filme, un filme que foi premiado coa Palma de Ouro no 1978 que recibiu o premio a mellor filme estranxeiro nos César, nos BAFTA tamén e que recibiu a mellor tamén o premio a mellor peli nos David de Donatello, que son pois esos premios que dan en Italia aos, aos mellores actores. É desde logo un filme intenso, a vez que repulsado, é desde logo unha obra mestra de Emano Olmi que podemos ver o próximo mércores. E marchamos co que o Cine Clube programa os xoves con acceso de balde el banco que se creou sin dinero, un grupo de persoas comprometidas con valores éticos e sociais e medioambientais conseguiu crear unha de financiera diferente. Con la guerra del Vietnam, pues las personas que se manifestaban y, estaban en contra de la guerra se, se, bueno, vieron que no era lógico tener el dinero en un banco que se utilizara para armamento. Entonces, aquí es donde empezó el movimiento de finanzas éticas. solo conoce la ciudad desde este que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces, muy diferente.